This is the remix. Otra noche que llamó pa' verme. Tiene Gucci Haze también, pero sola no prende. Dice que no fuma, pero si yo prendo, ella le da, ella le da. Le di un beso y le sentí allá abajo. sin piedad, tú te vienes y te vas. Ella y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar con los míos si se da. En soledad, cuando está en la soledad, se castiga sin piedad, no soy de darle repeat, siempre lo escribo en un tweet. Voy a hacer un tutorial pa' que te olvides de mí. Que no me saca de su mente, que regrese que quedo caliente. Otra noche que llamó pa' verme. Tiene Gucci Haze también, pero sola no prende dura y eso ya lo va a Estos bobos me tiran, después quieren arreglar. La envidian, pero saben que no les van a llegar. A mí me da igual lo que ellos quieran alegar. Estamos bebiendo coña y quemando moñas. En billetes de 100 es que ya de su moña. Las otras bailando a tu lado parecen momias. Y a mí no se me olvida como yo te comía. Todavía eres eso era cuáles son tus fantasías. Y yo sin pensarlo, baby, te lo hacía. Yo te doy lo que tú exijas. La champaña está fría. Oye, si tú la dejas, ella sola la vacía. Yo te doy lo que tú pidas. Pero no te me aprovechen. Una semana la vi como ocho veces. ¿Dónde quieres que te escriba? Por el Instagram hay meses. Frente a la gente no dejo que me besen. Es soledad cuando te la soledad se castiga sin piedad. Tú te vienes y te vas. Ella y las amigas son una sociedad. y Isabel la sudada. De tanto bailarme así, juraba que no tenía maldad, pero cuando le da se transforma. Se suelta, comienza a perder la paciencia mientras que me besa salvaje. No pone resistencia y lo hace sin prudencia, loca, porque le quita el traje. sin piedad, tú te vienes y te vas. Ella y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar con lo mío si se da. Y si la cosa se da y tengo la oportunidad y se te da un poquito más de lo que das, entonces yo te voy a dar tanto que va a terminar diciendo ya no más y prueba mi verás de lo que yo soy capaz. Que estoy duro en la cama, luego dirás. Esta noche vamos privado, olvídate del first class. Hoy tonda con una estrella fugaz. Ponte creativa, activa tu curiosidad. Dale espacio a que brillen y ti toda esa vanidad. Tonda suelta, finísima, riquísima, soltera, solicitada y colmo pudísima. Soledad, cuando ten en la soledad, se castiga sin piedad. Tú te vienes y te vas. Ella y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar con los míos si se da. Es soledad, cuando está en la soledad, se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas. Ella y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar con los míos si se da. y si se da, baby, te sacaste la nota porque ando con par de pesos y contigo lo exploto. Dile a tu amiga que deje de estar grabando, que no sea peliculera y deje de estar tirando fotos, que andamos rulay, pide que hay aquí tengo par de y el blue me lo bajo extrae. La calle anda activa, yo también activo. Y estoy loco que pillar y de guayarle el estribo. A ver si como ronca se venía la abusadora. Estoy que la secuestro y me la llevo de que ahora. A ver si en verdad que ella estaba para mí. O se pegó a chapear la VIP. Y no calientes la comida si no te la vas a comer. Que tú no eres una nena, baby, tú eres una mujer. Sabes que si me pego, tú tienes que ir a toa. Dime, háblame claro, si se da, nos vamos a toa. Dice que no fuma, pero si yo prendo, ella le da, ella le da. y los Illusions, Young Kings, baby. Baby Records, Casa Blanca Records. This is the remix. One World. Come. Carbon Fiber Music.